تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا I tvoj gospodar naređuje da se ne obožava osim on, azzavodžel.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 Tako da smo kazali da je Bog da hoće stati. I došlo je od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anuhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja, a srđba Allahova je u srđbi, u srđbi roditelja.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 To je on zaključio iz riječi la ilaha illallah. Zato i nisu htjeli kazati. Kada ih je pozvao jednog dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallame, pa im kaže recite riječ, zavladaćete Arapima i na Arapima. Kaže Muhammede, recit ćemo deset, bujrum, koja je?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 Po 17 puta vuđuben, obavezno. A to je šta? Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo samo te iyake na'budu. Samo tebe i nikoga drugoga. Jer da kažemo tebe obožavamo, tebe obožavamo, ali pored tebe obožavamo šta? I Jebusa, i Jeuka, i Nesra, je tako kao što su činili? Mušici. No međutim, i jake nabud, samo tebe i nikoga drugog. Zato je došlo i ja ke samo tebe, prije čega obožavamo. Nije rečeno nabuduk, obožavamo te, nego samo tebe obožavamo.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 I nemojte se približavati metku yetima osim na najljepši način sve dok punoljestva svoje ne dostigne. Ovo je zabrana da se uzima i metak je tima na bilo koji način. Na bilo koji način i ovim je preventiva sprečavanja nepravednog trošenja tih nejakih Allahovih robova.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 Neće biti ni u kom slučaju nepravedan. Objahdi Allahi eufu i obaveze prema Allahu ne kršite ono je li čime vas je obavezao, odnosno što vam je oporučio. U enne hada sirati mustaqimen fattebi'uhu, wala fattebi'u subule fattefarraka bikuman sebilihi.